akawa moyo wake ukasalimika ukawa hauna shari zozote al-awwal al-ikhlas cha kwanza ni mtu yeye awe na ikhlas katika amali yake awe na ikhlas katika kazi yake awe na ikhlas katika ibada zake zote ambazo anazotekeleza ndo Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tuibayina akasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ya kuwa wao hawakuamrishwa illa liya'budu Allah isipokuwa wao waabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din wakiwa na ikhlas katika dini asaye muislam unapotekeleza jambo lako lolote alaika an tukhlisa al-amal lillah jalia kwa kazi unayotekeleza unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala si ya kuwa wewe unamridhisha mwanadamu utaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatilii baraka katika amali yako katika ibada zako kama unajifanyia ikhlas yeye utakuta dawa nyingi huwa azifaulu kwa sababu gani dawa nyingi azifaulu adamu al-ikhlas lillah utakuwa dawa nyingi azifaulu kwa sababu wao hawatekelezi kumrudisha Allah yeye anatekeleza watu wa msifu ya kwa fulani ametekeleza huyo amefanya al-a'malu kulluha lillah amali zote za Allah subhanahu wa ta'ala alayka an tukhlisa lahu ni lazima wewe ufanye amali yako yote mridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah anasema katika kauli yake idha ra'aita ar-rajul yuhibbu kullu an-nas fa'lam annahu mudahin yakuna fa'na mtu watu wote wanampenda hakuna mtu ambaye anafanya nini anamsifu kwa ubaya jua kwa huyu anapamba pamba huyu afanye dawa ya sawa limadha la yatakallamu bilhaq yeye azungumzi ukweli yeye anaficha namna kuna vitu ambavyo anavyoficha ndio maana tunaomba na yule ni mzuri liannahu yudahim kwa sababu yeye anapamba pamba azungumzi ukweli ndio Sheikh Muhammad Amal Jami akasema idha raaita ar-rajul utakuona mtu yuhibbuhu kullu nnas ya kwa watu wote wanapenda fala manahu da jua kwa huyu yeye anapamba ndo katika hadithi yake Mtume صلى الله عليه وسلم Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ثلاث لا يغل عليهن قلب قلب مؤمن اخلاص العمل لله والنصيحه لولاه المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أخرجه ابن ماجه حديث kutoka Jubair bin Mut'im anasema qala sallallahu alayhi wasallam Mtume صلى الله عليه وسلم anasema thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mu'min mambo matatu hayatopata hayatopata kinyongo moyo wa muumini cha kwanza akasema ikhlas al-amal lillah ya kuwa amali yako hujalen ikhlas yake Allah subhanahu wa ta'ala yako wewe ibada zako zote wewe unatekeleza kumrudisha Allah utakuta mtu naam ameajiriwa lakini yule yule ambaye mwajiri akiwa yeye hayuko utakutafanya kazi na kutakana ma akhlas al-amal lillah yeye ni ikhlas kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala yeye anafanya kumrudisha yule tajiri huna unapotekeleza amali kama hiyo ujue thawabu hamna kwa sababu ma akhlas lillah kisha ya pili akasema kwa liulati muslimin vile vile nasihi viongozi kuwanasiki na nani viongozi wanaambele kwa wale ambao wanakuongoza si kwa wewe unazungumzia viongozi katika mativi au katika maredio unasaidia. mfuate ule kiongozi mnasihi zungumza naye mweleze bana hivi na hivi na hivi na hivi nasiha katika minhaj ahlus sunna au katika manhaj ahlus sunna wal jamaa adam takallum ala ulati al-umur ala al-manabir katika manhaj wao waliotangulia na manhaj ahlus sunna kutozungumzia viongozi juu ya mimbar umeona kiongozi ana makosa mpate kando zungumza naye kando hiyo ni manhaji ahlus sunna wal jamaa wala si katika manhaji ambazo ambazo watu wanazambozwa wanazosaza hivi sasa kisha vile vile sallallahu akasema waluzumu jamaatihi vile vile kushikamana na jamaa ya Kiislamu kushikamana na umoja wa Uislamu Nabii sallallahu akamaliza akasema fa inna da'watahum tuhitu min wara ukiwalingania hawa ukiwafanya udao mwazunguka hawa sasa ukiwalingania hao wakakubali wala ambao wale nyuma yao wote watakubali dawa lakini ukianza kuwavamia viongozi wala ambao unawakosoa viongozi hawatakubali hadha manhaj ahlu sunna hiyo ndio manhaj ya ahlu sunna wal jamaa vile vile katika sababu ambazo zinosaidia mtu kifuata kia salama ridha al-abd an rabbi wa imtilai qalbuhu bi ni mtu kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala kumridhia mja wake kumridhia mja wake Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia moyo wa mja wake qala ibn qayyim قال ابن القيم رحمه الله ان الرضا يفتح للعبد باب السلامه حكى كرضيوا مع الله سبحانه وتعالى يفتح as-salama huyo mja huyo anapata usalama fayaj'al qalbahu naqiya moyo wake unakuwa msafi eh min alghish wadaghl walghil huyo moyo wake unakuwa msafi kulingamana na nini na uongo na kinyongo na uadui na kwa unakuwa msafi wala yanju min adhabi llah illa man ata Allah biqalbin salim wala hataongoka hataongoka yoyote na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala illa man ata atallaha biqalbin salim isipokuwa ambaye atamjia Allah subhanahu wa ta'ala na aliyakuwa moyo wake umesalimika moyo wake hii ndio sababu ya pili asababu thali sababu ya tatu ambayo inayojalia mtu kifua chake kinakuwa salama qira'atul qur'an kusoma Qur'an hii Qur'an ambayo watu wao hivi sasa mwezi wa Ramadhani umekwisha umoja mtakifunga masaa Qira'atul Qur'an ukitaka moyo wake uwe safi usalimike fungua masaa soma nusu saa jisali moja katika siku uwe na wakati ambao Qur'ani wewe unasoma lakini kinachoshangaza utakuta mtu nara msiasa anajua yeye Kinachoendelea kesho, kinachoendelea leo, aliyekufa jana, ndege ilianguka, gari kapata ajali, yote yanajua. Lakini muulize Qur'an, ya yaqra'u? Utakuta Qur'an afungui. Ajab al utakuta mwingine Muislamu Qur'an haijui. Hili katika mambo ambayo yanaohuzunisha zaidi na analiza kweli. Utakuta Muislamu ana miaka 50 ndani ya Uislamu bal na zaidi lakini Qur'an la yaqra wala yaarifu Qur'an yeye hajui wala hajitahidi kujua bal ajab al-ujab mwingine anashika Qur'an translation Qur'an kushuka lugha ya kizungu wewe Muislamu jua kwa sana ya kuwa ushike translation usome Qur'an kushuka lugha ya kizungu Qur'an ilishuka lugha ya Kiarabu inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah anasema tulijalie Qur'an kwa lugha ya Kiarabu Qur'an arabiyyan la'allakum ta'qilun ili nyinyi mpate kuwa na akili Nake Muislamu amepambazwa na kafiri dini yake akaisahau kabisa ikawa madrasa ni dharau hii katika sababu ambazo nyoo zinafanya nini? Nyoyo zinakuwa salama. Bado utakuta Muislamu yeye Qur'an anashughulika wakati amesikia mke wake ameshikwa na jini ama yeye mwenyewe ndio Qur'an anakumbuka. Sema tafuta shekha nisomee. Lakini wala yakra hasomi. Hasa katika sababu ambazo zinasababisha moyo wako uwe salama qira'atul Qur'an usome Qur'an ndo Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra akasema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allah anasema wanunazzilu minal Qur'an tunashika Qur'ani hii ma huwa shifaa ambao Qur'ani hii ni uponyi lako utakuta Muislamu yeye anaugua yaanze na Qur'ani hiyo hajui ya kuwa wewe Qur'an unapoisoma wewe unajua kuwa ni shifani uponyi unajua kuwa sura al-Fatiha unapoisoma unajua kuwa ni uponi unazilu al-Qur'an ma shifa wa rahmatul lilmu'minin Allah anasema ni rahma kwa umini ndo akaendelea akasema wala yazidu dhalimin illa khasara wala iwazidisha madhalimu isipokuwa hasara ndio vile vile akasema qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa Allah akasema qul huwa lilladhina amanu sema hii Qur'ani lilladhina amanu kwa ambao walioamini hudan ni uongozo wa shifaa na ni uponyaji lakini waislamu Qur'ani wao walipiga teke hata tangia katika ofisi ya muislamu utakuta ana Qur'an ndani yake utakuta ofisi yake imejaza dunia tu hana mashaf yako matano kumekosekana mtu asikie Qur'ani asome na hiyo ni kitu ambacho kipo si yako nazungumza uongo bali kipo ya kuwa muislamu hana Qur'an bali wengine ndani ya nyumba zao hawana Qur'an eh jiulize limana ma عندك kitabu lillahi azza wa jalla fi baiti mbona ndani ya nyumba yako hauna Qur'ani wewe utakuta novel zote hapo nazo katika lugha ya kizungu kila aina lakini Qur'ani hana Bali mwingine anakuambia i don't know how to read it hasa mimi sijui kusoma je madaris hamna je mashekhe hawapo je walimu hawapo wapo lakini muislamu alifanya nini eh Aliwacha Qur'ani akaiweka nyuma kafanya nini akaiweka nyuma Vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura Yunus akasema ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil Allah akasema ya ayuha nas enyi watu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum yako imwajieni nini mu'idha mawaidha kutoka Mola wenu wa lima fi sudur na vile vile uponye katika nyoyo zenu na vifua vyenu hasa Qur'an unapoisoma utapata mwaida ndani yake lakini Muislamu asome utapata mwaida wapi atalalamika mtoto anamkosea adabu mtoto ajui dini ajasoma Qur'an yeye hajui lazima utakosea adabu kwa sababu Qur'an hukumfundisha wewe bali wewe istaqalta bidunia wao ulishughulika na dunia ukamshughulisha mwanao vile vile yeye dunia hiyo hiyo ndio ikawa waislamu hivi leo na mpaka leo wanaendelea katika nyumba hamsini utakuta nyumba moja ambayo utakuta hafidh Qur'ani moja katika nyumba ngapi 50 waliobakia ni dunia tu jiulize katika baada ya juma jiulize je mtoto wako anajua kusoma sura al-Fatiha mtoto wake alile na miaka 6 ama saba je anajua kusoma sura al-Fatiha jiulize hivi na ni mambo ambayo mimi nakuonya leo isije mbele Allah subhanahu wa ta'ala nikauliza mbona ukisema la kultu nasema sasa ni wewe muislamu urudie na ujiulize katika mambo ambayo yanasababisha mtu moyo wake ukawa msafi tadhakkuru alhisab waliqab ni mtu kukumbuka hesabu na iqabu punishment kuadhibiwa ukitaka moyo wako usalimike kumbuka hiyo kumbuka hiyo kwa kuna siku mimi nitaulizwa yauma la yanfa'u malu wala banun siku ambayo haitanufa mali wala watoto yauma yafirru almar'u min akhihi siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake wa ummihi wa abihi na mama yake na baba yake hiyo tadhakuru alhisab waliqab hukumbuke hiyo hisabu alyawma tadhlim wa tansa leo unadhulumu na sahau lakini ar-rabb la yansa lakini Allah subhanahu wa ta'ala fa nini wewe asahau kabla hujatekeleza madhambi yoyote kumbuka haya hapa moyo wako utafanya nini wewe utakuwa msafi katika mambo ambayo yanasababisha vile vile mtu moyo wake kusalimika asadaqa mtu kutoa sadaqa ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul munafiqun akasema wa anfiqu mimma razaqnakum ya kuwa tuweni katika mali ambayo sisi tunaruzuku na akasema alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfiqun sema alladhina yu'minuna bilghaib wala ambao wanaamini ghaibu wa yuqimuna salah na vile vile wanasimamisha sala wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika mambo ambayo sisi tumewaruzuku wanafanya nini wao wanatoa lako utakuta muislamu ana mali chungu zima lakini zakatul mali hatoi iko zakatul mali ambayo ni fardhi kwa yeye kutoa yeye hatoi bal ajab zakatul fitr wengine pia hawatoi hili katika mambo ambayo katika saa yako na Allah subhanahu wa ta'ala amesitiza katika aya yako wewe lazima utoe na vile vile katika sura at-tauba Allah akasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim ya khudh min amwalihim chukua mali zao sadaqa asa lazima muislamu ana kipimo sadaqa si pesa nyingi kidogo ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie katika mali yako kuwa mwenye kutoa lakini hao wamedanganywa ambia bwana nikitonda kwa maskini Allah mwenye anakuambia khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiru. unaisafisha watu zaki mwenye tukuza vile vile katika mambo ambayo nasababisha mtu moyo wake uwe msafi assalam na salamu lazima muislamu wewe unamtolea salamu muislamu wenzako usiangalia kwa huyu ni kabila langu ama huyu ni mkenya mwenzangu ama huyu tunatoka mkoa mmoja huo sio uislamu katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم صلى الله عليه وسلم قلت حديث أبو هريرة نسمى والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم أنا أبا أسمى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا hamtaingia peponi mpaka nyinyi muamini wala tu'minu hatta tahabu wala nyinyi hamtaamini mpaka mpendane afala adullukum je niwaelezeni nyinyi au niwaelekezeni nyinyi ala shay'in kwa jambo ambalo idha fa'altumuhu mtapotekeleza hilo jambo tahababtum mtapendana akasema afshu salama mtoeni salamu baina yenu lakini siku hizi imekuwa muislamu ukimpa salamu mwingine ajibu ambia salamu alaykum kwanza nakuangalia ni nani hadi almusiba hino msiba iliyoko yakuwa ukimpa salamu mwanzo anakuangalia nani atajibu alaykum salam bal mwingine yeye anapokuona kupi salamu Uislamu wa sawa ni akuombe salamu mwenzako an araftahu au lam taarifuhu iwe wewe umemjua ama hujamjua wembe salamu maadamu ni muislamu hakadha alislamu uislamu waamrisha hivyo lakini waislamu wenyewe waliweka ukabila ndani na wakaweka utaifa ndani karibu Uislamu lakini ikra sira salaf soma sira yao waliotangulia walikuwa vipi naam vile vile katika mambo ambayo wanasababisha mtu kusalimika moyo wake tarku kathra sual wa tatabbu ahwali nas mtu kuacha kuuliza uliza sana na kufuatilia hali za watu anafanya kazi wapi anaishi wapi anaendesha gari gani sababu kufuatilia hali za watu wanawake wangapi hii katika mambo ambayo muislamu kwa kuwa nayo Mtume sallam akasema katika hadith min husni islam almar'i tarkuhu ma la yani katika uzuri wa Uislamu katika uzuri wa Muislamu na uzuri wa Uislamu uzuri wa Muislamu na uzuri wa Uislamu tarkuhu baada ya kuacha mambo ambayo yakuhusu wewe unaacha si yakuwa nikisema hivyo bali ukimwona katika haramu mwambie anihusu la sio hivyo ukimwona anafanya haramu mwambie kama unavuta sigara shekhe mwambie bana sigara haramu bora unavuta isija hii hadithi ukaiweka katika sema mbosi sio bali leo unapotekeleza jambo ambalo sheria inakataa unaelezwa unaambiwa kwa ifai hiyo katika sheria بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم في الله تعالى الذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد vile vile katika mambo ambayo yanasababisha mtu moyo wake uwe msafi mahabbatul khairi lilmuslim kuwapendia khairi waislamu wenzio kuwapendia uzuri Mtume sallam katika hadithi akasema la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yako hataamini mmoja wenu hatta yuhibba li akhihi mpaka ampendee nduguye mayuhibu ni nafsi anaopendea nafsi yake hapo ukitaka wewe moyo wako uwe salama mpendie khairi mwenzako usiwe mwenye kufurahia unapoona mwenzako anaanguka nasema alhamdulillah nimeshakusha yeye kusha ameshaenda mahabbatul khairil muslim uwapandia khairi waislamu wenzako unaposikia muislamu wenzako ampata mtihani unamwombea dua hivyo unaotaka muislamu uwe ndio moyo wako utakuwa msafi lako unapofurahia katika mitihani mwenzako juu ya kuwa la kuwa kwa moyo wako uko sana vile vile katika mambo ambayo yanasababisha muislamu yako wako msafi adamu al-istima' lilghib kutosikiza kusengenywa kwa mtu ama udaku eh? Usikiza udaku wewe unachukua maneno hapo unapeleka kule unarudisha usio mwenye kuyasikiza ama mtu anasengenya mwenzako kwa unasikiza ufai muislamu asaa usisikize katika sifa za Walid ibn Mughira katika sura An-Nun Allah anasema hamazin masha'in binamin alimsifu na nini alimsifu na udaku Asa muislamu asaa usisikize udaku wala usisikize mtu akisengenywa bado utakuta Waislamu wengi kutoka kazi ni hiyo, anaposikia hivyo anachukua amri apeleka kule, na yule anarudisha. Ndio sala mnasema la yadkhulul jannata namma. Haingii mbona mwenye kufanya nini? Mwenye udafu. Hasa Waislamu sifanya nini wewe usio mwenye kuona udafu? Vile vile katika mambo ambayo yanasababisha mtu moyo wake kuwa msafi islahul qalb wa mudawamati ilaji ni mtu kutengeneza moyo wake na vile vile kuendelea kutengeneza unafanya nini unakuwa ni kuutengeneza na unautibu zaidi mtu sallam katika hadithi kasema ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa inna sallam katika hadithi anasema ala wa inna fil jasad mudgha azama katika mwili huu kuna kipande cha nyama ila saluhat hichi kipande kikitengenezeka hichi saluha aljasad kullu mwili mzima utakuwa sawa wa idha fasadat unapoharibika kipande cha nyama fasada aljasad kullu moyo mzima utafanya nini utaharibika ndio akareja akasema ala wa hiya alqalb ni moyo huu moyo utengenezwe mwenyewe unajitahidi kutengeneza na ukitaka moyo utengezeke unatengezeka na ibada na niki kila juma huwa na nazungumza moyo wako usitengezeke kwa unaswali juma peke yake tengezeka vipi wewe unamwabudu Allah juma peke yake basi wewe msikitini kuonekana unaonekana siku ya juma peke yake basi mpaka hata makafiri ambao wanafanya kazi nao unajua wengine mimi nimesikia na masikio yangu Asema my boss he normally prays on Friday. Wewe mkafiri. Asa bosi wangu maana anaswali Ijumaa tu. Hasa mkafiri pia mjua hali yako. Hasa ukitaka moyo ukue sawa, swali kila siku. Ramadhani imekwisha. Hii Ramadhani kubakisha msikitini hapo baki. Usikimbie. Hasa ukiona kwa msikiti unaokimbia jiulize mbona unaokimbia? Imani Ramadhani kukusaidia wewe. kwa sababu ramadhani ingekusaidia ungebaki hapa haungekimbia msikiti hivyo ndivyo sana na vile vile katika Qur'an katika sura an-nisa Allah anasema la khaira fi kathiri min najwah illa man amara bi sadaqati aw ma'ruf aw islah bayna an-nas Ha? Katika mambo ambayo yanasababisha vile vile moyo kuwa as-sa'yu fi islahi dhati kufanya juu na chini kusuluhisha kati ya watu wawili unafanya juu na chini ndio Allah akasema la khairatika hakuna uzuri katika wengi najua. katika wale ambao wao wanazungumziana wale ambao wao wana mazungumzo kati yao illa man amara bi sadaqati isipokuwa lafaniye aliamrisha watu watoe sadaqa ha illa man amara bi sadaqati au ma'ruf au jambo jema eh lakini uislamu wengi anaposikia kwa wale maovu yake anazungumza ukasirika mbona unakasirika unafanya makosa unasaidiwa sema au ma'ruf au jambo jema au islahi baina nnas au kusuluhisha baina ya watu bado utakuta mwingine anapoona watu wanazozana yeye anafurahia hasa wakalla ipasiwe muislamu hivyo bado unapoona watu wanazozana wakutanishe na wasuluhishe hivyo ndivyo sawa na vile vile وقال عليه الصلاه والسلام وسلم akasema ala ukhbirukum bi afdali darajati as-siyam والصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البيت فصلى أسامة لأن صحابة ألا أخبره جنوى ويلزمني بأفضل من درجة الصيام والصلاة katika kitu ambacho ni afadhali katika daraja katika kufunga na kuswali na kutoa sadaka qalu bala wasahabu akasema ndio qal akasema islahi la tukusuluhisha kati ya watu waliozozana unapoona waislamu wamezozana jaribu kusuluhisha kati yao sio mwenye kufurahia katika jambo ndio Allah akasema fattaqullahu wa aslihu dhata bainakum mjeni Allah subhanahu wa ta'ala na kati yenu nini? ndio uislamu sasa haki muislamu anaposikia watu wanazozana yeye anafurahia bali si hivyo hiyo ni amri shetani hiyo ni kazi ya nani ya shetani Hasa wewe muislamu katika mambo ambayo yanakusaidia katika moyo wako uwe safi na hayo mambo kumi ambayo sisi tumetaja hasa wewe muislamu ujitahidi katika mambo ambayo tuliyotaja utekeleze sana sana Qur'ani isome Qur'an ndio shifa. ndio kuondolea ugomvi ulionao wewe Qur'ani nzima hii. jiulize kutoka Qur'ani shuki mpaka leo miaka mingapi na ni ani zile zile kuna kitu kilichotokea lakini kila siku unasikia unasikia rai inafanya nini inakosa hasa muislam hujidari katika swala hilo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة إلا كرم لنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا